ภิกษุทั้งหลายกิจของกระดาบดีชาวนา ที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือขราบดีชาวนานั้น จะต้องรีบรีบไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อน ครั้นแล้วก็รีบรีบปลูกพืช ครั้นแล้วก็รีบรีบไถน้ำเข้าบ้าง ขายน้ำออกบ้างภิกษุทั้งหลายกิจของขราบดีชาวนา ที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แหละ ก็แต่ว่าขราบดีชาวนานั้น ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพ ที่จะบันดาลว่า ข้าวของเราจงงอกในวันนี้ ตั้งท้องพรุ่งนี้ สุกเมื่อรืนนี้ดังนี้ได้เลย ที่แท้ ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมงอกบ้าง ตั้งท้องบ้าง สุกบ้าง Because there are these three urgent tasks of a farmer. What three? First, the farmer swiftly yet thoroughly plows the field, and swiftly yet thoroughly, harrows it. Next, he swiftly sows seeds, and then he swiftly irrigates and drains the field. There are the three urgent tasks of a farmer. However, this farmer has no psychic potency or spiritual might by which he could command let my crops start growing today. Let them mature tomorrow. Let them bear grain the day after tomorrow. But with the change of seasons, there comes a time when the crops grow, mature, and bear grain. ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใด มีสามอย่างเหล่านี้ สามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลนันยิ่ง การสมาทานการปฏิบัติในจิตนันยิ่ง และการสมาทานการปฏิบัติ ในปัญญาอันยิ่ง กิจที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้ แต่ว่าเธอนั้น ก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่า จิตของเรา จงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดถือในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้ ดังนี้ได้เลย ที่แท้ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง เมื่อเธอนั้น เมื่อปฏิบัติไป แม้ในสีนั้นยิ่ง ปฏิบัติไป แม้ในจิต นั้นยิ่ง และปฏิบัติไป แม้ในปัญญาอันยิ่ง จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดถือได้เอง so too pikus there are these three urgent tasks of a piku what three the undertaking of the training in the higher virtuous behavior the undertaking of the training in the higher mind and the undertaking of the training in the higher wisdom. These are three urgent tasks of a piku. But one has no psychic potency or spiritual might by which he could command, "Let my mind be liberated from the tense by non-clinging today, or tomorrow, or the day after tomorrow." rather, as one trains in the higher virtuous behavior, the higher mind, and the higher wisdom, there comes an occasion when his mind is liberated from the tense by non-clinging. ประเด็นนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงสำเนียกใจไว้เถิดว่า ความพอใจในการสมาทานการปฏิบัติ ในศีลนันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอ ความพอใจในการสมาทานการปฏิบัติในจิตนันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอความพอใจในการสมาทานการปฏิบัติ ในปัญญาอันยิ่งของเราต้องเข้มงวดสม่ำเสมอพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ Therefore, pickles You should train yourselves thus. We will have a keen desire to undertake the training in the higher virtuous behavior, the training in the higher mind, the training in the higher wisdom. It is in this way that you should train yourselves. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือ ย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือมือของพวกช่างไม้ แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้ สึกไปเท่านี้วานนี้สึกไปเท่านี้ วันอื่น ๆ สึกไปเท่านี้ เท่านี้ คงรู้แต่ว่ามันสึกไป สึกไปเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด ก็ฉะนั้นคือเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้ อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วานนี้ สิ้นไปเท่านี้ วันอื่น ๆ สิ้นไปเท่านี้ เท่านี้ รู้แต่เพียงว่าสิ้นไป ในเมื่อมันสิ้นไป สิ้นไป เท่านั้นพิ c ุ l e when a carpenter or a carpenter's apprentice sees the impression of his fingers and his thumb on the handle of his axe, he does not know I have worn away so much of the axe handle today, so much yesterday, so much earlier. But when it has worn away, he knows that it has worn away. So too, when one is intent on development, even though he does not know, I have worn away so much of the tens today, so much yesterday, so much earlier. Yet, when they are worn away, he knows that they are worn away. หรือเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกทำด้วยหวายอยู่ในน้ำตลอดหกเดือนแล้วเขายกขึ้นบนบกในฤดูหนาว เครื่องผูกเหล่านั้น พึงอยู่กับลมและแดด ชุ่มแฉะอยู่ด้วยหมอกอันนับชื้นย่อมยุบตัวเบื่อพังไปโดยไม่ยากเลย ข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้น คือเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ เครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ซึ่งเสมือนเครื่องหวาย ที่อบอยู่กับแดดลมและความชื้น ย่อมระงับลงระงับลง กระทั่งสูญสิ้นไป Pickles Suppose there was a seafaring ship bound together by lashing and had been worn away in the water for six months. It would be hauled up on dry land during the cold season, and its lashings would be further attacked by wind and sun, inundated by rain from a rain cloud. The lashings would readily deteriorate and rot away So too, when one is intent on development, his f e a t h e r s readily collapse and rot away. พิสุทธ์ทั้งหลาย เมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ โดยแน่นอน เธอไม่ต้องปรารถนาว่า โอ้หนอ จิตของเรา พึงหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้ จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปทานคือความยึดถือได้เป็นแน่ ข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปด เปรียบเหมือนฟองไข่แปดฟองสิบฟอง หรือส2ิบองฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว โดยแน่นอน แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่า โอ้หนอ ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระป๋อฟอง ด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ ลูกไก่เหล่านั้น ก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแต่ฉันในกระฉันนั้น b e c a u s e when one is intent on development even though he does not form the wish may my mind be liberated from the tense by non c l i n k i n g Yet his mind is liberated from the hands by non-clinging. For what reason? Because of his development. Development of what? Of the four establishments of mindfulness, the four right strivings, the four bases of psychic potency, the five spiritual faculties, the five powers, the Seven Factors of Enlightenment, and the Noble Eightfold Path. Suppose there was a hen with eggs, ten or twelve eggs, that she had properly covered, incubated, and nurtured, even though she might not form the witch. May my chicks pierce their shells with the points of their claws or beaks and hatch safely. Yet the chicks are capable of doing so. For what reason? Because the hen has properly covered, incubated, and nurtured her eggs. ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเป็นสมณะหรือพรามก็ตาม ถ้าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิแล้วชนเหล่านั้น ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยหวังผล ก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยไม่หวังผล ก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยทั้งหวังผลและไม่หวังผล ก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติ โดยหวังผลก็ไม่ใช่ ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ ก็ยังคงต้องได้รับผล ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้น เป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำแล้ว โดยลึกซึ้งแยบกาย whatever recluses and Brahmins have right v i e w right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration, if they make an aspiration and they lead the holy life, they are able to procure fruit. If they make no aspiration and they lead the holy life, they are still able to procure fruit if they both make an aspiration and make no aspiration, and they lead the holy life, they are still able to procure fruit. If they neither make an aspiration nor make no aspiration, and they lead the holy life, they are still able to procure fruit. Why is that? Because that bright path is a proper method of procuring fruit คือเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้ต้องการน้ำมันสาะหาน้ำมัน แสวงหาน้ำมันอยู่ ถ้าเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงา ลงในราง พระพรมด้วยน้ำ แล้วขันเรื่อยไป เรื่อยไป แม้บุรุษนั้นจะทำความหวัง ทำความไม่หวัง ทั้งทำความหวังและไม่หวัง ทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตาม เมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง ประพรมด้วยน้ำ แล้วคั้นอยู่เรื่อยไป เรื่อยไป บุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่นั่นเองข้อนั้นประเไรเล่า เพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้น เป็นสิ่งที่เขานั้นได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบกาย Suppose a man needing oil, seeking oil, wandering in search of oil, were to heap up sesamum flour in a tub, sprinkle it all over with water, and press it. Then, if he make an aspiration and act thus, he would be able to procure oil. If he make no aspiration, or both make an aspiration and make no aspiration, or neither make an aspiration nor make no aspiration. But if he were to heap up sesamum flour in a tub, sprinkle it all over with water, and press it, he would still be able to procure oil. Why is that? because that way of acting is a proper method for procuring oil หรือเมื่อบุคคลผู้ต้องการน้ำนม รีดน้ำนมจากนมแม่โคลูกอ่อน หรือบุรุษผู้ต้องการเนย ปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้ว หรือบุรุษผู้ต้องการไฟ สีไฟจากไม้แห้ง ก็ย่อมได้รับผลตามที่ตนต้องการเ แม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้น เป็นสิ่งที่เขากระทำแล้ว โดยลึกซึ้งแยบกาย or suppose a man needing milk, seeking milk, wandering in search for milk, were to pull a recently calved cow by her udder, or a man needing butter seeking butter, were to pour curd into a churn and churn it with a churning stick. Or suppose a man needing fire were to take an upper fire stick and rub a dry sapless piece of wood with it, whether they make an aspiration or make no aspiration, they would still be able to procure fruit. Why is that? because that is a proper method for procuring fruit